A potom, draga braćo, počeli smo da govorimo o drugom dijelu šehadeta, Muhammedun Rasulullah, da je Muhammed Allahov poslanik, ili da svjedočimo da, nema drugog, da, svjedočimo da je Muhammed Allahov rob i njegov poslanik. Govorimo o tome zbog toga što je ostvarivanje ovog šehadeta sebe da čovjek osjeti slast imana. Tasdiqan li qavli nabi sallallahu alaihi wa sallam daqa ta'mal iman ila ahir il hadith. Potvrđujući, kao potvrdu imamo hadis poslanika sallallahu alaihi wa sallam kada kaže okusit će slast imana pa kaže na radu je bi robba koji je zadovoljan Allahom kao svojim gospodarem ka Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem kao svojim poslanikom i islamom kao svojom kao svojom vjerom. Dakle jedna od ovih tački koje ovdje spominje Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme jeste voli Muhammedin nabiyan wa rasula. I onaj ko bude zadovoljan Muhammedom sallallahu alejhi ve selleme kao svojim poslanikom. Zadovoljstvo Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem kao svojim poslanikom ne znači da samo čovjek očituje svojim riječima ja sam zadovoljan što mi je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem poslanik. Ne, to nije dovoljno. Iako je dio toga, iako je stup, jer je izgovaranje jezikom jedan od ruknova imana. Imani kod sunnata sunata ovo džemata, kao što znate, vjerovanje srcem, izgovor jezikom, i rad nakon toga djel, djel, rad udovima i organima organima tijela. Ali nije dovoljno da samo čovjek izgovara svojim jezikom bez da to potvrdi svojom, svojom praksom. Stoga smo počeli govoriti o stvarima, o dijelima koje čovjek ukoliko uspostavi, ukoliko sprovede u svom životu, onda je to dokaz da je istinski prihvatio Muhammeda s.a.v. kao svog poslanika. Spomenuli smo neke od tih stvari poput toga da se slijedi poslanik sallallahu alaihi wasallame nutrašnje i spolnje. I dakle i spolnje u njegovom spolnjem izgledu, kao dakle i nutrašnje, zatim nakon toga da bude čovjek zadovoljan njegovom presudom, da, da, da prima, da prihvata poslanika sallallahu to je njegov sunnet, kao hakem, kao sudca u svim sporovima, da zatim nakon toga bude zadovoljan onim što je prosudio Allah, poslanik sallallahu alihi wasallam, a zadnja stvar koja, koju smo spomenuli bila je da ta'atu nebiji tima amara dune taradud. Da se pokoriš poslaniku sallallahu alihi wasallam u onome što je on naredio bez taraduda, bez dvoumljenja, dvoumljenja bez kolebanja. Ako pogledate Allahovu knjigu, draga braćo, vidjećete da taraddu ili kolebanje, dvoumljenje, nije sihe, nije svojstvo Allahovi iskrenih robova. Naprotiv, ovo svojstvo se uglavnom spominje, da ne kažem uvijek se spominje, kada su u pitanju munadici. Allah žele vada i opisuje kao mutaraddidin, mudabdabin, kao oni koji se dvoume, kao one koji se, koji se kolebaju. Pa kaže gospodar, subhanahu wa ta'ala, innama jasta'dinu kelladina la yu'minuna billahi. واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون Oni tra, tra, traže izun od tebe, riječ je dakle o munaficima. Oni traže izun od tebe, da izostanu dakle, iz bitke, da se povuku. Oni koji ne vjeruju u Allaha i u sudnji dan, u artabet kulubuhum, i čija srca sumnjaju, فهم في ريبهم يترددون يوني سي دوم كولبايو سي у той твојој у той својој у той својој сумњи такође на другом мјесту каже господар субханаху ва таала واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا مذبذبين بين ذلك لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء када устану да намаз обаве устају лјено I vidiš и како се претварају pred ljudima i ne spominju Allaha osim malo. Mudebdebi, dvoume se, kolebaju se, bejne dalik, između toga. La ilaha ula, wa la ilaha ula. Niti su sa ovima, niti su na ovu stranu, niti su na ovu stranu. I na jednu, ne na drugu, već gledaju gdje se dakle tas da pretegne pa da se priključe, priključen toj strani. Pa ako pretegne tas vjernika da kažu da nismo bili sa vama, da nismo klanjali zajedno sa vama i izgovarali šehade zajedno sa vama, A ako pak pretegne tas nevjernika da kažu zar mi nismo odvraćali nevjernika od vas i obavještavali vas i prenosilo o njihove vijesti i tako dalje i tako dalje. Dakle, etaraddu, dvoumljenje, jeste sifat osobina dakle, koju Allah subhanahu tada spominje o, kao osobinu e, munafika, kao osobinu licemjera i zbog toga ne smije mu zaradi, ne smije dakle biti, biti kolebnim kada je u pitanju eh, pokornost gospodaru subhanahu wa ta'ala. Hoću li ili neću, kao što smo sinoć govorili, ili preksinoć, kao što smo govorili, pa da sestra, hoću da se pokrijem, pa neću da se prekrijem. Nema taradduda, nema dakle dvoumljanja, sprovedi, na, sprovedi naredbu gospodara subhanahu wa ta'ala. Ima dakle oni koji se još uvijek kolebaju, pa malo masijeta, malo grijeha, malo pokornosti. Pa malo muzike, pa malo pa malo Kur'ana, pa malo ovoga, pa malo ovoga. Dakle, miješaju ove dvije, dvije, dvije stvari. Pa ga malo vidiš kako čata tamo po Facebooku i sa sestrama i tako dalje, pa zatim nakon toga odlazi da obavlja namaz. Pa ovaj grije, pa zatim nakon toga čini neku pokornost i tako dalje. Korak napred, dva nazad, dva napred, jedan nazad i tako dalje, i tako dalje. To je srce, kao što kaže Mukaim Rahimullahu Tala, ovako srce jeste srce onog uh, srce koje je u barzahu. Srce koje je u barzahu. Bar, barzah je zagrobni život. Barzah je zagrobni život. To je hoću da kažem mu kaj niti je sa dunjavučima, dunjavučarima, niti sa ahlul ahire. Niti sa onima koji su na, na budućem svijetu stanovnika ahireta. Ni tamo, ni, ni ovamo. I ovo dakle srce nije ni tamo, nije njegov život, život dakle ahlul dunja, po stanovnika Dunjaluka, niti je njegov život, ahlel ahire, oni koji su dakle na, na ahiretu. Pa kaže Ibn Qajim, rahimahullahu ta'ala, el kulubu thalata. Tri, postoje tri vrste srca. Kalbum kad vulid. Srce koje se rodilo. Srce koje se rodilo. To je srce dakle koje je spoznalo svoga gospodara subhanahu wa ta'ala i pokorilo se njemu i slijed dakle Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. وَقَلْبٌ لَمْ يُولَدْ Srce koje se još uvijek nije rodilo. Ili drugim rječima قَلْبٌ مَيِّد Mrtvo srce. Ne zna za gospodara subhanahu wa ta'ala. Ne zna za Allahovu knjigu, niti za sunnet poslanika sallallahu alaihi wa sallam. قَلْبٌ مَيِّد To je dakle mrtvo, mrtvo srce. Insan dakle hoda mrtav po zemlji. On je dakle mrtav, njegovo srce je u stvari grob. Njegov dakle grob. Još uvijek se nije rodilo. Osim ako mu se gospodar subhanahu wa ta'ala ne smiluje i ne oživi takvo, takvo srce. وقلب في البرزخ قد قطع مسافات وبقي عليه مفاوز وفلاوات اي srce koje je u barzahu ostalo mu još uvijek da pređe razdaline da pređe da pređe ka dakle određene razdaline da pređe određene zapreke, prepreke. To je da dakle upravo ovo srce o kojem govorimo. Srce onoga koji je mutaraddi. Jeste, u njegovom srcu ima ljubavi prema Allahu i ljubavi prema poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i spoznaje Allaha i poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ali ono, dakle, mutaraddi. Ono je mutaraddi. Hoće, dakle, i ma'asijeta, hoće, dakle, i pokornosti gospodaru subhanahu wa ta'ala. Pa ide korak dva napred, pa deset nazad, ili suprotno, i tako dalje, i tako dalje. I tako, dakle, srce, jeste, dakle, srce čovjeka, poput čovjeka koji se nalazi na moru i čas ga talasi bacaju na jednu stranu, čak dakle na drugu stranu, iako ga rahmet, milost gospodara subhanahu wa ta'ala, ne stigne dakle zabojati se je da će biti od onih koje će, koje će dakle talasi potopiti, koje će talasi potopiti. Stoga dakle, nema taradduda, nemoj da se dvoumiš kada je u pitanju pokornost Allahu i njegovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam. Zatim nakon toga tasdiku fima ahbar da vjeruješ ono što je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme u sve ono što je obavijestio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme da u to nimalo ne sumnjaš nikoliko trun u onome u ono što je o čemu je obavijestio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sallallahu alejhi ve selleme da ne radiš kao što rade određeni ljudi pa kada mu se spomene hadis poslanika sallallahu alejhi ve selleme kaže prvo čekaj prvo da ga izlaži svom razumu, njegovom razumu. Pa ako ga njegov razum proguta, ako ga shvati, ako ga skonta, evo onda ga prihvata. A ako njegov razum ne može da ga pojmi, onda odbacuje takav hadis. Ne. Dakle, prihvati hadis Allahom poslanika sallallahu alaihi wa sallame i ako nekad ne možeš da razumiješ hadis, ne možeš da shvatiš značenje hadisa, ne optužuj hadis, već optuži svoj fahm. Optuži svoje značenje. Da lem tefam el hadith, la tetehim il hadith wa innama itehim aqle. Ako ne shvatiš dakle, ne optužuj hadith, kad se optuži svoje, svoje shvatanje. En tečtenibe, ma neha Allahu anhu wa rasuluhu duna taradnu. Također sljedeća stvar, a to je da se kloniš. Da se kloniš onoga što je zabranio Allah, njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallame, također dune taradud. Dune dakle taradud, bez dvoumljenja, bez bez kolebljanja, bez kolebljanja, da se, bez kolebanja, da se ne suprostavljaš hadisu Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallame, Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallame je upozorio i obavijestio onima koji će doći, a koji će odbacivati njegov sunnet, pa je rekao sallallahu alaihi wasallame, la alfajanna ahadeku mutekijan ala ariketihi, jatihi l'amru min amri, mimma amartu bihi au nahejtu anhu, fa jaku la adri ma wajedna fi kitabi Allahi taba'nahu, وَإِلَّا فَلَا Nemoj da neko od vas sjedi naslonjen na svoju stolicu, na krevet, pa da mu dođe zabrana, naredba ili zabrana od moje naredbe ili zabrane. Od onoga što sam ja naredio ili zabranio. Pa da zatim nakon toga kaže, ne znam, ono što nađemo u Allahovoj knjizi, to ćemo slijediti. A ono što ne, ne. A ono što ne, sallallahu alaihi wa sallame, kao da govori, obavještava nas upravo o određenoj skupini ljudi koja postoji danas, a koja odbije hadisa Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallame pod izgovorom da slijede Allahovu, Allahovu knjigu. Pod izgovorom da slijede Allahovu knjigu. Zatim, nakon toga sljedeća stvar, spominjem da dakle, ove stvari u kratkim crtama, a to je ألا تقدم قول أحد من البشر على قول النبي صلى الله عليه وسلم da ne daš prednost, ne daješ prednost govoru nijednog čovjeka nad govorom poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ovo je opasna stvar, draga braća. I nalazi se čak i kod multezima, čak i oni koji za sebe kažu da su sledbenici sunnata poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I koji svojim izgledom, dakle, žele da prakti da da da slede poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Da, nalazi se eh, čak i kod njih. Pa ćeš tako da kad dosta često danas šuti da nekome spomeneš kakav propis ili spomeneš po hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem i vidiš on ti se suprotstavlja i kaže, ali Šejh Albani je rekao ovako. Kažeš mu, mlađak se još uvijek nije pojavio. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: "Sumu li ru'yatihi wa afsilu li ru'yatihi." Postite kada ga vidite i mrzite kada ga vidite. Ali ali Šejh Albani je rekao drugačije. Dakle, to je su'ul adab, loš adab. Prije svega, prije dakle, lošeg edeba prema poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme, to je loš adab prema šeiku Albani rahimahullahu ta'ala. Jer on zasigurno ne bi dozvolio da se daje prednost njegovom govoru nad govoru poslanika, sallallahu alejhi ve sellem stvari čitav život i svoj život kog je provjede pre šeha Bani, upravo bio je, živio je za sunnet Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam. Iz toga je od suhul edeba, od lošeg edeba, da daješ prednost. Onda kada se spomenja hadis poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da kažeš, rekao je fulan i fulan, makar to bio učenja, makar to bio ali. Ako je Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu, rekao tabi'inima, kada je obavijestio o određenom propisu o sunnetu poslani, od sunneta poslanika sallallahu alejhi ve selleme pa kada su mu oni uzvratili i rekli, ali Abu Bekr je rekao ovako, Jomar radijallahu anhu, šta je rekao Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu, jušiko en tenzila alaikum min as sama. Akulu lekum kala nebija sallallahu alaihi wa sallam, o takulune kala Abu Bakr wa Omar, gotovo da će kamenje sa nebesa na vas pasti. Bojim se da će kamenje sa nebesa pasti. Ja vam govorim, Rekao je poslanik sallallahu alaihi wa sallam, a vi mi kažete, rekao Ebu Bekr i rekao Omer. Subhanallah, ako ovako Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu kaže onima koji se govoru poslanika sallallahu alaihi wa sallam, suprostavljaju riječima Ebu Bekra i Omera, dva dakle najbolja čovjeka nakon poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Šta tek da kažemo za one koji se danas u ovom vremenu suprostavljaju riječima poslanika sallallahu alaihi wa sallam, govorom dakle šejka ovoga ili onoga i tako dalje, i tako dalje. I zato vidimo određenu skupinu ljudi, kada ih spomeneš lijepo sljeđenje mezeba, vidiš kako bježe od toga, negiraju. Ali nisu ni svjesni da su pobjegli iz, lijepo, iz slijepog sljeđenja mezheba u slijepo sljeđenja še, šejhova farru min taklidi al madahib ila taklidi al mešajih. Pobjegli su dakle iz slijepog sljeđenja mezheba, ali su upali u šta? upali u slijepo slijedjenje šejhova. Pa rekao, ti mu kažeš, rekao poslanik sallallahu alihi wasallam, a on ti se suprostavlja, rekao fulan, rekao ovaj, rekao, mako on bio, to je Abdullah ibn Abbas negirao, dakle, a tabi'inima, zato što se suprostavljali riječima uh, Ebu Bekra, suprostavljali uh, riječima poslanika sallallahu alihi wasallam, riječima Ebu Bekra i Omara, šta tek da kada kažemo za današnje, šta tek da kažemo za današnje vrijeme. I ovo ne znači, ovo nije sud ede prema učenjacima, naprotiv, ovo je dakle od lijepog edeba i prema njima, da se ne daje prednost njihovom govoru nad govorom poslanika sallallahu alaihi wa sallam. La tuqaddimu bejna jede i lani wa rasuli. Ne istupajte ispred Allaha i njegova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ne istupajte, ovo, ovaj, ovaj ajet je sve obuhvatan, općenit, ne istupajte bilo čime, sa svojim dakle, stavovima, između ostalog i mišljenjima, ne istupajte ispred stava, ispred govora, riječi i djela poslanika sallallahu alejhi ve sellem. ألا نبتدي معه ما أتى به النبي صلى بعد ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم ألا نبتدع بعد ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم Sljedeća stvar, a to je da ne uvodimo novotarije nakon što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao sa došao sa sunnetom. Ne može draga braćo mubtedije, novotar osjetiti slast imana. Ne može osjetiti slast ibadeta. Zašto? Iz kog razloga? Zato što nije zadovoljan poslanikom sallallahu Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem kao svojim poslanikom. On to ne kaže svojim e, riješima, ali on to kaže svojim stanjem. On to kaže svojim stanjem. Čim dakle slijedi neku drugu uputu, mimo upute poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Šta to znači? Da je dakle zadovoljan tom uputom, a nije zadovoljan uputom poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Jezik e, njegova stanja govori da on nije zadovoljan uputom poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I zato ne može osjetiti dakle slast imana. I ako osjeti, dakle, ako osjeti nešto od toga, to će dakle, biti u, tako reći, u maloj količini. Zašto? Zato što nije zadovoljan poslanikom sa Selema kao e, svojim poslanikom, a ovdje je šart u ovom hadisu. Uvjer da čovjek osjeti e, slast imana, men za, e, e zaka ta'amel iman, osjeti se slast imana, men radije billahi rabba, uvali Muhammedin sa sveme, nabija wa rasula i poslanikom sallallahu alaihi wa sallam, kao svojim, dakle, kao svojim poslanikom, kao svojim poslanikom. Također, od stvari putem kojim dokazujemo da smo zadovoljni da volimo poslanika Saleme, je upravo da dakle, ispoljavanje ljubavi prema poslaniku sallallahu alaihi wa sallame i pomaganje poslanika sallallahu alaihi wa sallame. Pomaganje njega dok je živog, a pomaganje njegova dakle sunneta sallallahu alaihi wa sallame i odbrane njegove časti nakon dakle njegove, nakon njegove, njegove smrti. Allaho poslanik sallallahu alaihi wa sallame obavještava o ljudima koji će doći nakon njega, pa kaže وَإِخْوَانِي قَوْمٌ يَجِعُونَ بَعْدِي يُؤْمِنُونَ بِي وَلَمْ يَرَوْنِي A moja braća su, kaže, oni koji će doći poslije mene, vjerovat će u mene, iako me nisu vidjeli. Vjerovat će u mene, iako me nisu vidjeli. يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ رَآنِي بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ Neko od njih će voljeti da žrtvuje i svoju familiju i svoj imetak samo da bi me vidio. Allahu ekber. Dakle, da žrtvuje i svoju familiju i svoj imetak samo da vidi poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pa makar nakon toga dakle preselio, makar nakon toga umro, samo da vidi poslanika sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu alaihi wa sallam, ja tura hal hadihi indak, pa da li je, kaže, ovo svojstvo prisutno kod tebe, da voliš, da žrtvuješ svoju familiju i svoj imetak dunjalu samo da vidiš poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ovo su dakle neke stvari, drago braćo, putem kojim, putem koji dokazujemo najbitnije stvari, putem kojih dokazujemo naše slijedjenje poslanika sallallahu alaihi wa sallam ili pak naše zadovoljstvo Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam kao poslanikom i kao vjerovjesnikom. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od njih, od onih koji su zadovoljni Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam kao svojim poslanikom i vjerovjesnikom. Molim gospodara subhanahu wa ta'ala da kao što nas je ovdje okupio na u barek mjesto da nas zajednički okupi u žernet Firdausu u društvu poslanika sallallahu alaihi wa sallam vjerovjesnika, šehida, iskreni i dobri ljudi. Subhanak Allahuma bihamdika šhedu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا